Lukas hoofstuk 21 Jezus het rondgekyk en die rijkes hulle gaves in die offergave kus sien gooi. Hy sien toe ook een arm wederwee twee klein minstukkies daarin gooi, en hy sê, Dit verzeker ik jullie. hierdie arm wederwee het meer ingegooi als al die ander. Hulle het allemaal iets uit hulle oorvloed in die offergave kus gegooi, maar zij het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Toe sommige oor die tempel praat, oor die pragtige klippe en gewyde geskenke waarmee dit versier was, sê Jesus: Alles wat julle sien, daar sal 'n tyd kom dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie. Alles sal afgebreek word. Hulle vra hom toe: Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat is die teken van wanneer dit gaan plaasvind? Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê: Dit is ek. En die tyd het aangebreek. Moenie agter hulle aanloop nie. Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie beangs raak nie. Want hierdie dinge moet eers plaasvind maar dit is nog nie onmiddellik die einde nie. Verder sê hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal groot aardbewings wees. Hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom. Daar sal skrikwekkende dinge wees en groot tekens van die hemel af. Maar nog voordat dit alles gebeur, sal hulle julle gevange neem en vervolg. Hulle sal julle oorlewer vir verhoor in die sinagoges en vir opsluiting in gevangenisse. Hulle sal julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. Dit sal vir julle 'n geleentheid wees om van my te getuig. Stel julle dus daarop in om julle nie vooraf oor julle verdediging te kwel nie want ek sal vir julle die woorde en die wysheid gee wat deur geen een van julle teenstanders teengespreek of weer lê kan word nie. Julle sal selfs deur julle ouers en broers en familie en vriende verraai word en hulle sal party van julle doodmaak. En julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Maar daar sal selfs nie eens 'n haar van julle kop afval nie deur julle volharding moet julle julleself red. Wanneer julle sien dat Jerusalem deur leers omsingel word, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. En die wat in die stad is, daaruit pad gee. En die wat op die plase is, nie na die stad toe gaan nie, want in daardie dae voltrek God sy straf alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is en met die wat nog klein kindertjies het, want daar sal groot nood in die land heers en God sal hierdie volk straf. Sommige sal deur die swaard val en ander as krygsgevangenes na al die nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal deur die heidenasies vertrap word totdat ook hulle tyd verby is. Daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. En dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en majesteit op 'n wolk sien kom. As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Let op die vrye boom en al die ander bome. Sodra jy sien dat hulle begin uitloop, weet julle van self dat die somer al naby is. Net so moet julle ook wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. Dit verseker ek julle. Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal al hierdie dinge gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige eetery en drinkery en deur die sorges van die lewe afgestomp word nie en dat daardie dag julle nie onverhoeds soos 'n vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Maar wees waaksaam en bid altyd deur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur behoue deur te kom en om voor die seun van die mens te verskyn. Bedags was Jesus in die tempel besig om die mense te leer. Maar snags het hy uitgegaan en buite op die olyfberg vernag. In die môre vroeg het die hele volk dan weer in die tempel na hom kom luister.